วันนี้เนี่ยเป็นวันเป็นวาระพิเศษ นะพวกเราจะมาสวดรัตนสูตรสาธยายรัตนสูตรนะสวดเขาเรียกสวดนกเพราะนะในวาระซึ่งบางเรื่องไม่ปกติกำลังน้อยนิดของพวกเราที่จะทำก็คือทำวันนี้ ที่เราจะทาทำกันวันนี้นะ สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนะสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิ ูยงโยยงโยเป็นนิดนะ เพราะว่า อ่าพอสูงไว้แล้วเข่าเกินไม่เป็นปกติเดี๋ยวผมจะนำกรับขอเข้ามาอนนะ โสภะวารังสัมมาสัมพุทโธสวากาโต เยนะภะวตาธรมโม สุวัติปันโนยัสสะภะวะโต สาวกสังโฆธรรมยังภะวันตังจะธรรมังจะสังขังอิเมหิสักการะนิยะทารังอโรปิเตนิยปิปูชยามะ สาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปริณิพุตโตปิปัจจิมาจนตานุกัมบมานาสาหิเมสกาเรตุกตาปันนการภุเตปฏิกันหาตุอัมหากังหิคารตังหิตายาสุขายะเดี๋ยวเราจะทำวัดเช้ากันก่อนนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพระทวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมสา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาอันนามยังบุตรสัพพะวะโตบุปภาคนามาการังการโมาเซนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ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 วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภควาโยยมังโลกังสัเทวกังสมารกังสัพมกังสัจสมณะพรามนิงปัจังสัเทวมนุษสังสยังอภิญญาสชิกาตวาปเวเดสิ โยธรรมังเนเสสิยาติกัลยานังมัจเจกัลยานังปาริโยสานกัลยานังสัทธังสัพพยัญชนะเกวราปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสสิตามังภะควันตังอภิปูชยามิตามังภะควันตังศีลสานมามิ อันธรรมยังธรรมาวิรุติงอารมเสโยโสสวากาโตภะภวตาธรรมโมสันติตโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตามังธรรมังอภิปูชยามิตามังธรรมังศีลสานมา อันธรมยังสังฆาปิตุติงกโรมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังจตาริปุริสยุคานิอัาปุริสบุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโย ปาหุนโยทักขินโย อัญชริการณิโย อนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสะ กามหังสังขังอภิปูชยามิกามหังสังขังศิลาสารมาต่อไปจะพาพวกเราสวดนพเคราะห์นะซึ่งในนพเคราะห์เนี่ยจะมีรัตนสูตรอยู่ ตัวนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษส่วนหลวงพ่อเนี่ยผมจะเป็นตัวแทนพวกเรา เชิญภูมิ ซึ่งเรามองไม่เห็น เป็นเทพเทวาทั้งหลายผู้อยู่ในหน้าพิภพทั้งหลาย มาร่วมฟังร่วมอนุโมทนากับพวกเรานะ หนังสือหน้าสามสิบห้านะครับในวันนั้นเป็นมหามงคลในวันนี้พวกเราได้มารวมตัวกันสวดบูชานกพระสาธยายพระตนสูตรอันเป็นมงคลยิ่ง ในสถานะ ในสภาวะสุนทรเมือง ประสบทุกพิกภัยประการหนึ่ง เราอยากมาแพ้ชาวบ้านเดือดร้อนวุ่นวายมีโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้พวกเราได้ประกอบกิจ อันเป็นมหาอุศนได้มาร่วมกันสาธยายประสูติซึ่งเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เราก็ไม่ใช่เพียงแต่เท่านี้กลับไปมีเวลาไม่จะอยู่คนเดียว ก็ขอให้ตั้งใจสาธยาย เทวรัพิเศษก็ขอเชิญเทเทวาเทพพรทั้งหลายนาคพิภพทั้งหลายเชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาร่วมฟังในการสาธยายในวันนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต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 มริตวานเมตังสเมตาภทันตาวิกิตจิตาปริตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปกิริสิคารตเตจันดลิเก คาคันธปนาคา ติทันตาสันติแกยังมุนิวราวจนังสาทวเมสุนันตุอัมมสวนกาโลยัมปะทันตาธรรมสวนกาโลยัมปะทันตา ธรรมสวนกาโลยัมพาทันตาธรรมสตังกาิสนาเทวะอุมานาคาพิสตังกายมุสตังกาิสินาคากขออัญเชิญองค์เจ้าทั้งหลายในอนันตจักรวาล นาพิภพทั้งหลายเชิญมาร่วมฟังการสาธยายประสูตรในวันนี้เชิญร่วมอนุโมทนา้วยอนุภาพแห่งเทวะพรมานาคาทั้งหลายโปรดได้ช่วยอนุเคราะห์ปกปักรักษาผู้ทรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นการช่วยดูแลอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนานเท่านาน พุทธังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนังกัจฉามิ สังฆังสรนังกัจฉามิดุติยมิพุทธังสรนังกัจฉามิดุติยมิธัมมังสรนังกัจฉามิดุติยมิสังฆังสรนังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทังสรนังกัจฉามิกาติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิกาติยัมปิสังฆังสรนังกัจฉามิสัมเตตมิสัญญาวาตสัญญาสามสเก ปัญญาสตาสหัสสานินามามิสิรสังเตสังธรรมัญจะสังคันจะอาทเรนะนามามิหังนามาภารานุภาเวนะ อันตวาสเทอุปัตเว อเนกาอันตรายาปิ วินัสสันตุอาเซสโต สัมบุเทปัญจปัญญาสัญจา จตุวิสติสหัสสเกอาสาสตาสหัสสานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะพันตวาสเพอุปัสเวสัมบุเตนะวุตระสเตอาถาจัตาริสาสหัสสเก วิสติสตาสหัสานินามามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะ อันตวาสเพอุปัตเว อเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสโต โยจักุมาโมหมาราปะกะโตสามังวะพุโตสุขโตวิมุตโต มาราสาปัสสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังจันะตังวินัยยัง พุทธังวรันตังศิรสานามามิ โลกาสานาทันจาวินายกันจาตันเตกาสาเตจยสิติโหตุ สัพพันตริยาจวินาสเมนตุอโมทาโชโยวิยาตาสสตุทัสเสสิโลกัสาวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธรรมะคารสาธารีสาตาวะโหสันติกโรสุตินโนอัมมังรันตังสิรสานามามิ โมหะปะทารังอุปสันดาัง ตันเตชะสาเตชยสิทธิโอตุ สัพพันตรยาจาวินาสเมนตุ สัทธรรมเสนาสุขตานุโคโย โลกัสสาปาปูปากิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาคาตธรรมังวิติตังกโรติ สังฆังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสิระติทิง ตันเตชะสาเตชยสิติโอตุสัพพันตรยาจวินาสเมนตุนโมอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเยสิโนนโมอุตมะธรรมะสะสวะคาตาเสวะเตนิทานโมมหาสังฆสาปิวิสุทธาสีรติติโนนโมโอมาตยรัตัสะ รัตนัสยัสสะสาตุกังนโมโอมาคาติตัสสะตัสสะวัตุตยัสสปินโมการัวภาเวนะวิคาจันตุอุปัตวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมการาสเตเจนะวิธิมิโอมิเตชวา พหูเทวามนุษย์จะมังคลานิยตินตยุงอาการขมานาโสตานังรูยมังคลมุตตมังอาเสวนาจะบาลานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะบุเปจักตาปุญญาตา อาตาสัมมาปณิติตาอาหุสัจจันจะสิปัญจะวิเนโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจา เอตัมมังกรมุตตมัง มาตาปิตุอุปทานังพุตตาธาราชาสังกโวอนาคุราจะกรรมันตา เอตัมมังกรมุตตมัง อานันจะธรรมจริยาจา ยาตกานันจะสังโฆ อนวัจจานิธรรมานิ เอตัมมังกลมุตตมัง อารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปมาโดตธรรมเมสุ เอตัมมังกลมุตตมังอารโวจานิวาโตจะสันตุติจักตันยุตาธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตมัง พันติจาโสวาจัสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากัจจาเอตัมมังคลมุตตมังตาโปจะพรหมจริยันจะอาริสัจจานาทันังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพุทธสาโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสานะคัมปติอาโสกังวิาชังเขมัง เอตัมมังกลมุตตมังเอตาติสานิกตวานะ สัพพะระมปราจิตาสัพพทาโสติงขัจันติตันเตสังมังกลมุตตมันติต่อไปเป็นรัตนสูตรที่เราจะบรรยายวันนี้นะเราต้องขึ้นรัตนสูตรยานิทัพูตานิสมาคตานิอุมานิวายา ตังอิเตสัพเทวะสุตาสุปนาภวันตุอาโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตัง ตัสมัยภูตานิสาเมทัสเพเมตังกโรธามนุสยาปชายะอิวาจรโตจารินติเยภลิง ตัสมัยเนรคตาอัปปมัตตา ยังกินเจวิตังอิทวาหุรังวา สัพเพสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมวิพุทเทรัตนังปณิตัง เอเตนะสัพเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะตัชกาสกยะมุนีสมายโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิอิธรรมิธรรมเมรัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุยัมบุตาเสโตปริวันเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิจติอิธรรมวิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุเยปุคลาอัตตาสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโุนติ เตทักขินยาสุขตาสาะสาวกาเตเตสุทินานิมหปลานิอิทัมวิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยสุปยุตตามนัสสะทันเยนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะละธามุทานิปุติงบุญชมานาอิทัมวิสังเครัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยาตินตะกิโลปัตวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตปิอสัมปกัมปิโยตทูปมังสัพุริสังวทามิโยอริสัจจานิเวจาปัสสติอิทัมปิสังเขรตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอาริยสัจจานิวิภาวยันติ ธรรมิระปัญเยนะสุเตสิตานิกินจาปิเตหุนติสุภูสัพปมัตตานะเตปวังอัตมะมาทิยันติปิธรรมวิสังเกรัตนังปัญิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหวัสะทัศนะสัมปทายะตยักสุธรรมาจหิตาภวันติสักกายะพิธิวิจิกิจตันจะ สีลับตังวาปีกทัพปิกินเกตตูหาปาเยหิจาวิมุวิปมุตโตตาจาปิธานาเนอภโภคาตุงปิธรรมีสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุจินตาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกายเยนาวาจายุตเจตสาวาอภโภโสตัสสะปฏิจจทายะ อภัพตาทิทาปทัสสาพุตตาอิธรรมปีสังเกรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวนปะคุมเมยะธาปุสิตะเคทิมานามาเสปัทสมิงทิเมตาทูปมังธรรมวรังเทสเยนิพานาคมิงปรมังหิตายะทิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ วโรวรัญยูวรโทวราโห อนุตโรธรรมวรังอเทสเยปิธรรมเวพุเทรตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุทินังบุรานังนวังนาทิสัมภวัง วิรัตจิตายติเกภวัสมิงเตกินาทิจาวิรุณิจันทานิพันติติรายาตายัมปติโกทิธรรมวิสังเกรตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยานิทาภูตานิสมาคตานิอุมานิวายานิวาอันตานิเตตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามัสสามาสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสัพพะคตานิอุมานิวายานิวาันตาลิเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมันามัสสามาสุวัติโหตุ ยานิทาภูตานิสัมมาคตานิอุมมานิวายานิวาอันตาลิเกตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังฆันามัสสามาสุวัติโหตุไปเป็นสวดปริยานมตตาสูตรนะหน้าสี่สิบสี่ กรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสานุทวนาติมานีสันตุสโกจะสุภโรจะอปากิโจจะสันลาภุตุเตสันติปริโยจะนิปโตจะอปา โหุเลสุอนันหุจิโตนาจักุตังสมาจเรกินติ เยนาวินโยูปเรอุปวัเทยยงสุขิโนวาเทมิโนวาหุนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกติปานภูตติตัสาวาทาวราวาอนาวาเสสาอิกาวาเยมันตาวามัชฌิมาราชกาอนุปทุลา ทิทาวาเยจะอทิทาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวา สัพเพสตาภวันตุสุขิตตานาปโรปรังนิคุเพทะนาติมันเยทากัตตินังกินเจพยาโรสนาปฏิกัสัญญานานยามัญญาสาธุกามิเฉยยะมาตายาธานิยังพุตัง อายุสาเอกาปุตตานุรักเทเอวัมบีสัพพุเตสุมานาสัมภาวเยอปริมานังเมตัญจาสัพโลกัสมิงมานาสัมภาวเยอปริมานังอุทังโทจติยันจะอาสัมภาทังเวรังสัพตังติทันจรังนิสินโนวา สยานุวายวัตสวิคตามิโตเอตังสติงอธิเตยพรหมเมตังวิหารังอิตมาหุอิตินจานุปกรรมสิลวาอัจเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยเคตังนาหิชาตุขัปสยังปุนเรติติ วิรูปเกเมเมตัง เมตังเอราปเทเม กัปยาพุเตหิเมเมตังเมตังกันนาโคตมะเกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังกิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังบาุปะเทหิเมมามังอาปาทะโกอิงสิมามังอิงสิติปาทะโกมามังจตุปะโทอิงสิมามังหิงสิภาวุปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานา สัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัตานิทัสสันตุมากินจิปาปมาขมาอัปปมาโนพุโตอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปมาโนวันตาอานิสิริงสปาอานิอาหิวิชิกาสตาปฏิอุณานาภิสารภูมูสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกามันโตภูตา วังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอุเทตยันจักุมาเอกราชาริสวรรณโนปัตวิปภาโสตังตังนามัสสามิอริสวรรณังปัตวิปภาสังกายจักขุตาวิหาเรมุติวสัง เยพามนาเวตกุสัพพธรรมเม เตเมนะโมเตจมังปาลยันตุนมาทุพุทธานังนมาทุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจารติเอสนาอาเปตยันจักุมาเอกราชาอริสวันโนปัทวิปภาโส ตังตังนามัสสามิอริสวันณังปัทวิปภาสัง อยธาคุตาวิหะเรมูรติงเยพามนาเวทกุสะปะธรรมเมเตเมนะโมเตจมังปารยันตุนมาตุพุทธานังนมาตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโซบริตังกตวาโมโรวาสมกัปยิติอธิโลเกสีลาคุโน สัจจังโสใจอนุตยาเตนะสัจเจนะกามิสัจจกิริยามนุตตรังอวัชิตวาธรรมะปรังสริตวาบุปเกชิเยสัจจพลามวัสายะสัจจกิริยามตาสังสันติปทาปัตนาสันติปทาวันจนามาตาปิตาจนิคันตาชาตาเวทาปฏิกมะ สหสัจเจคเตไมหังมหาปัจจริโตสิกขิวัชเชสิโสรสักริสานิอุทธกังปตวายาธาสิกขิสัจเจนาเมสมุนัตเเอสาเมสัจจปารมีติอิติปิโสภะคะวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัตธาเทวมนุษย์สานังพุตโตภคะวาติสวาคาโตภคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังกัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโย อัญชรีกรณิโย อนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสาติ วิปัสสิสานมัตถุจักภูมันตัสสะสิริมโต สิกิสปีนมัตถุสัพพภูตานุกัมปิโนเวสภุสานมัตสุตาหาตกัสสะตัดปัสสิโนนมัตุกะกุสันทัสสะ มารเสนะปมัตติโนโกนาคามนัสสานมัตุอามนัสสาวุสีมโตกัสสปัสสานมัตุวิปมุตตสสะสัพพติ อังกิรัสัจานามัตุสักยะปุตัสสะสิริมโตโยอิมังธรรมเทเสสิสัพพทุกขาปนุทนังเยจาปินิพุตาโลเกยะธาภูตังวิปัสสิสุงเตชนาปิสุนา มันตาวิตาสารธาอิตังเทวมนุษย์านัง ยังนมัสสันติโพตมัง วิชาจารณสัมปันนัง มันตังวิตาสารทัง วิชาจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามโคตมันตินะโมเมสัพพุทธานังอุปันนานังมเหสินังดันังกโรมหาวิโร เมธังกโรมหายโสสรนังกโรโลกายโตจีปังกโรจุตินทโรโกทัญโยธนาปาโมโคมังกโรปุริสาสะโพ เยวโตรติวัฒโน โสภิโตคุณสัมปันโนอนุมาทัสสีธนุตโมปัทุโมโลกปัจโจโตนารโทวรสารติปัทุมุตโรสตาสาโรสุเมโทอาปฏิปุคโรสุชาโตสัพโรกโคปิยทัสสีนราสโพอัาสัตสีการุณิโกธรรมาสัตสีธโมนุโตสิทธโตอสโมโลเก สิโสจาวรตังวโรพุโสจาวรโรพุทโธวิปัสสิจานุบโมสิกิสัพพาหิโตสัทธาเวสภูสุขทายโกกกุสันโตสัตวาโหโคนาคามโนรนันชโอกัสโพสิริสัมบันโนโคตโมสักยะปุงคโอยะโตหังปัจจิอริยายะชาติยาชาโต อาภิชานามิสันจิกาปานังจิวิตาโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติขัพพัสสะโพจังโพสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมวิริปัสสติโพจังคาจตถาะเรสมาธุเปกาโพจังคาสัตเตเตสัพพัสสินามุนีนาสมทัคคาตา ภาวิตาปริกตาสังวัตสันติอภิญญาญานิพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเตโอตุสัพพาเอกสมิงสมเยนาโทโมคลานันจกัสปังทิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเกสัตเทสเยเตจตังอภินันทิตวาโรคามุจิงทุตังคเน เอเตนะสัจวัตเทนะโสติเตโอตุสัพพตา เอกทาธรรมราชาปิเกรัญเยนาภิปิริโตจุนทัตเทเรนะตัญเยวะ พนาเปตวานาสาธรังสัมโมติตวาจาภาธาธรรมบุทธาสิทานาโส เอเตนะสัจวัตเทนะโสติเตโอตุสัพพทาปินาเตดาภาธา สินันนัมปีมาเยสินังมัทาหตากิเลสาวะปตานุปัติธรรมตังเอเตนะสัจวัตเทนะโสติเตโหตุสัพพทายันทุนิมิตตังอวะมังกลันจะโยจามนาโปสกุณนัสสะโตปาปะเขหตุสุปินังอกันตัง ยันทุนิมิตตังวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสัสโตปาปะกะโหตุตุจินังกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสัสโตปาปะกะโหตุตุวินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ สกัตวาพุทธรัตนัง โอสตัง อุตมังวรัง อิตัง เทวมนุษยานังพุทธเตเสนะโสตินานัสันตุปัตวาสเพทุกขาอุปัสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมนังอัมมเตเสนะโสตินานาสันตุปัตวาสเพยาหุปัสเมนตุเต สกัตวาสังขรตนังโอสถังอุตมังวรังอาอุเนยังปาอุเนยังสังฆเตเนะโสตินานาสันตุปัตวาสเพโรคาวุปาสเมนตุเตอาทิุนหิสวิทโยธรรมโลเกอนุตโรสัพพสตาหิตทายะ ตังตวังคันนาอิเทวเตปริวัตเทราชันเทอมนุษเสอิปาวเกปยาเคนาเควิเสภูเตอาคาลามรเนนวาสัพพสมามรณามุโตสัพเพตวากาลมาริตัง ตัดเสวะอนุภาเวนะ โอตุเทโวสุขีสทาสุตสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเร ตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเทวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังกูชังอารนังวาจนังการุงกเรสังเทสนังสุตวาตัสสอายุปวัตถติตินัตติเมสรนังอัญญัง อุตโตเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเทนะโอตุเตชยมังคลัง นัตถิเมสรนังอัญญังอัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโหตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโหตุเตชยมังคลังยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิวิทังปุตุ รัตนังพุทธสมังนาทีตัสมาโสติปวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิวิทังบุตุรัตนังธรรมสมังนาทีตัสมาโสติปวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชติวิวิทังบุตุรัตนังสังฆสมังนาทีตัสมาโสติปวันตุเต

โอรัมบนาลวกะมัคคมาทัตทยักขังทันติสุทันทวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขจวรังอติมัตตภูตังอาวะพิจักามสนีวสุธารุนันตัง เมตัมบุเสกวิทินาจิตวามุนินโท สันเตสสะภวตุเตชยมังคลานิอุกิตาคาธรรมติาตาสุธารุนันตังอาวันติโยชนะปะทังบุริมาละวันตัง อิทธิปิสังกตมโนจิตตวามุนินโทสันเตชะสาววตุเตชยมังคลานิกัตตวานกัตมุตรังอิวะคัปปินิยาจินจายตุทวัจนังธนกายมัจเจ สันเตนะโสมวิปินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังมิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติยัมพภูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ นันโพปนันตะพุชคังมีพุทธังมหิติงปุตเตนะเทระพุชเทนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหิติพุชเทนะสุทัตถาทังรมังวิสุติจุติมิติภากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาจิตวามุนินโท ตันเตชะสาววัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคระอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันติหิตวานเนกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกรรมยานโรสัพัญโยมาการุณิโกนาโทอิตายาสัพพานินัง ภูเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจวัตเตนะโหตุเตชัยมังคลังสยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยอิเชยตุชัยมังคะเลอปราชิตาลังเกสีเสปตาวิโภคะเล อภิเสกสัพพุทธานังอภัพโตกโมทติ สุนัขตัดงสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตจะสุยิทังธรรมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิติเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานลพันตเทปทักขินี สัพพพุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมานุภาเวนะ สัพพสังฆานุภาเวนะ พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะ ปิตกัตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะ สัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเตอวะมังคลาวินัสสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยาสวัตโกพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตาทุกขโรคาพยาเวรา สุขาสตุจุปัตวาอาเนกาอันตรยาปิวินาสันตุจเตจสาชยาสิทธิธนังราพังสสธิภาคยังสุขังบาลังสิริยายุจาวันโนจะโอคังวุธิจยัสวาตตาวัสสาจายุจะชีวาสิทธิภวันตุเต ภวตุสัพมังรังรักันตุสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะ สัทธาโสติปวันตุเตภวตุสัพมังรักันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะ สัทธาโสติปวันตุเตภวตุสัพมังรังรักันตุสัพเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุขีภาวันตุเตนัพตยาคาคูตานังปาปะกหานิวารณาปริตัสานุภาเวนะทันตวาเตสังอุปัตเวนัคตยาคาคูตานังปาปะกหานิวารณาปริตัสานุภาเวนะ อันตวาเตสังอุปัตเวนักขตายาขาปูตานังปาปะกหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนะ หันตวาเตสังหุปัตเวเจริญผมิหารกันนะ อาหังสุขิโต โหมิไม่ต้องแปลอาหังนิทุโขโหมิ อาหารอัพยาปโตโหมิอาหารอานิโกโหมิสุขีอัตานาบาริหารามิ สัพเพสัตตาสุขิตาโหตุ สัพเพสัตตาอเวราโหตุ สัพเพสัตตาอัพยาปชาโหตุ สัพเพสัตตาสุขิตาโหตุ สัพเพสัตตาสุขีอัตานาบาริหาราตุ สัพเพสัตตาสัพพทุขาปมุนจันตุ สัพเพสัตตาราชาสัมปติโตมาวิกัจจันตุสัพเพสัตตา กรรมัสตาธรรมะกายาตากรรมะโยนิธรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนายังธรรมะกริสันติกัะยานังวาปาปะกัาวาตอนนี้เรากดน้ำกันหน่อยนะเอมินาบุญยักรรมเมนะ อุปชายาภูนุสราอาจาริยูปการาจามาตาปิตาเจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาปุณะวันทานราปิกาวรมมมาราจะอินทาจาโลกะปาราจะเทวตายะโมมิตามนุษาจามัจจตาเวริกาปิตาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเม สุขังจติวิธานเทนตุสิปังปาเตทาวมตังอิมินาดุยกัมเมนะอิมินาอุติเสนนะจะปิปาหังสุลเทเจวะทันอุปาทานาเจตนังเยสันตาเนหินาธรรมา ยาวะนิพานโตมะมังนักสันตุสัพพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวอุจุจิตตังสติปัญญา สันเลโควิยมินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทีปะวโรนาโถธัมโมนาโถวรุตโม นาโถปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโถตโรมะมังเตโสตมานุอาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาภาษาปุญญานุภาเวนะ มาโลกาสานุรักขันตุมา